Eta lehen lehenik adineko pentsatzen dugu aro hauekin, aski ejana zaigu, gure inguruko ikasuegin egin berdugula, ura edan itzalean egon eta iduzkitan krema eman, zahetxeetan ere kasu egiten dute adinekoak ezbaitute besteak bezala sentitzen berotasuna eta egarria, ioldiko goxaleku zahetxean adibidez, anmarri burute zuzendariak erraiten digun bezala. Egunotan biziki bero da, baina gure etxetan baditugu uh, salak eta aireztatzen ditu ventiladorekin. Bat dugu ere lekuak eh, osten ditugunak, ordean eh, egun gure jende saharrak egiten dira salak horietan bi horren beden. Hola ez dute sobera senditzen berotasuna behar dugure gure eman edateat gure jender. Departamendua erran bezala ez da alerta liran jan mementuko horrek ez dukentzen prebentzioa egin behar dela. Kasu iten dugu ez dezetan joan sobera kanpoat, mm ez bitute mhm. gu bezala senditzen eh, som, somataliz eh, beroa. Kasu in behar da. Gure departamenduan eh, ez da ono beruena ahiatzia. Tarnoseko eriko etxeak adibidez zainketa berezi bat eramaten du, Alors effectivement, on a euh, le, système euh, traditionnel euh, qui est mis en place au niveau national, qui consiste à tenir à jour un, un listing de personnes qui s'inscrivent volontairement. Donc là, on les appelle en tant que ville pour vérifier que tout va bien, pour leur prodiguer des conseils gela du Cette année, on a mis l'accent vraiment sur euh, l'ouverture euh, au public, notamment des personnes fragiles, donc âgées, mais aussi les personnes handicapées ou les personnes qui globalement euh, souffrent de la chaleur. On leur a mis à disposition une salle climatisée, rafraîchie, avec tout ce qu'il faut pour passer un bon moment convivial. dela